你知唔知邊個作曲家叫蕭史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意蕭波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea？哼，你唔知啊，所以你咪要聽怒漢推鼓咯。逢星期日八至十，城寨見。怒喝推鼓 soltanto. E mi sono volo da qualche minuto. E il mio Ma Come il venti E tu dunque non apri più botta. E eh, a oh, madonna che scuoterno toccò. Siamo vivi. God. <laughs> Viva <laughs> feroce dell'amor a piedi miei resistere no, no, non voglio il vostro cuore no, no comprendo dovrò per alcun tempo dal freddo allontanarmi voloso ora per me pure ciò che chiedo cielo Ponte qui il fedele E eh, non è vero, il vero A voi non buon solletto Si volga questo il credo Non un detto Non un detto Non oh, ancora hai vinto sfortuna nel nell'amore fortuna reca il gioco e sempre vincitore vincerò stasera e l'oro guadagnato o sciagone a tre campi ritornerò beato solo no, no tale chi mi fu me ancora poi mi sfuggia io pietà di me ignor pietà di me un filascio barone ma per la stessa Viet in si gran fortuna al gioco mi tentasse. Si, la disfida accetto. Io li vedo e li sento e la grandia, e la grandia destra e dalla manca cento. Un asso, un fante, hai vinto il doppio. Il doppio sia un sette ancora, or la vittoria è mia, proviamo programma bella sorte, sagrada per ora noi possiamo più tardi la rivincita. al gioco che vorrete seguiamo gli amici oh shaharo shabrame andiamo andiamo 喂，hello，路漢推估又到星期一，係啊，hello，又係我施主同白埋高，同埋 Candy，係啦，長腿美少女 Candy 啊，係啊，我哋今日咧就即係冇辦法啦，咁啊等唔到啊許仕仁啊嚇，咩去咁啊我哋做乜事要之前等佢啊？話要等啊許仕仁出嚟咧，就做呢個 哦，嘉賓啊嘛。係喎，係請啊佢嚟聽下，揾下啲黑膠嚟播係咪啊？係啊，唔係佢啲黑膠就犀利咯，嚇十幾萬喎，喐下都咁貴㗎？係啊！呢啲大嘥鬼啊！呢啲嚇咁啊，即係等唔到出嚟啦。佢歌劇迷嚟噶嘛嗯嚇。咁我哋今日咧就係個題目就叫歌聲魅影，嗯， 係啦。咁就就唔係 Phantom of the Opera 係啊，講緊我 musical 都唔嚟嘅，會做。係啦嚇。咁啊有時有啲人咧就話你中唔中意聽歌劇啊？好中意聽歌劇啊咁啊。例如嗰個 Phantom of the Opera 啦咁啊。我幾驚你真係播 Phantom 係 of the Opera，嚇咁啊！今日咧就係冇 musical 嘅，嗯係啦，咁就全咁咧就全，但係真係全部都係又唔一定係 opera 喎。嗯，雖然大部分都係嚇，咁就 但但係就肯定全部都係誒誒歌歌聲為主嘅嚇，嚇。咁人聲咧就係、我相信我之前話咧就誒、音樂咧由呢個非洲嘅呢個敲擊樂器開始啊。嚇、即係嗰啲土人啊，揸住兩幾條骨頭敲下敲下，敲下石頭啊，各各各各各咁啊嗯嚇，咁就咁就開始慢慢越變越複雜。咁、其實呢個講法就係錯嘅。 哦，嚇、我相信應該最初咧就應該係人聲開始嘅。嚇、所有所有音樂最初就係由人嗯嘅聲音發出嚟，即係人類嘅音樂啦。嚇嗯嗯就咁啊，跟住先至敲下骨頭咁樣嚇。哼，哦，嚇咁先係哦咁啊嘛，係咪？啊，你聽啲土人，你有啲完全冇同人類接觸嗰啲，佢都有佢哋嘅音樂啊，都有佢哋嘅發聲方法。 雖然咧，你就話音樂咧就係、誒、人類共通嘅語言啦，咁樣嚇，國際嘅語言嚇，但係呢啲就係老點嘅啫。即係即係講出嚟就幾好聽咁啦嚇。咁啊，但係你即係我俾啲土人啲音樂你，你試下解俾我聽，你解唔到噶嘛。你冇嗰種語言，你唔曉嗰種語言，你就聽唔明噶啦。即係到頭來都唔係共通，但係語言又可以係咁 講，語言你都係要學咗你先知噶嘛。就好似嗰啲 blue blue 咩？ Blue 咩啊？Blue Mountain 啊，我講錯咖啡啊係爵士音樂。爵士音樂嚇。係即係你可以欣你誒咁、我哋都可以誒唔、明咧，都可以欣賞，又或者享受嘅應該話嗯嚇咁啊！但係就有時就未必完全知佢講乜就真嘅，係係啦，就係咁嚇 咁啊！當然有啲音樂啊冇冇講乜嘅，佢本身都 係嚇咁啊，譬如嗱啲印度音樂你唔知佢講乜啦，但佢原本可能真係有有有嘢講噶嘛有咩講？嚇。打打打打打打打，失戀噶啦，可能就個音樂你聽唔明嘅喎，你失戀扮扮聲嘅咁嘛。咁係咪啊強勁，失戀咁強勁嘅跳舞節奏嘅，係啊，嗱你譬如你你去重慶大廈食咖喱， 咁啊播住嗰啲 MV，咁你發覺你全餐咖喱咧，即係唔唔係一定食咖喱嘅，成餐印度菜咧，嚇咁啊都係同你以為人哋播緊同一首歌嘅嚇，咁嘅其實佢播咗好多首，但係首首都 disco 啊嘛。係啊，首首都跳啊嘛，嚇咁啊跟住你你唔你唔知佢個內容係咩嘅喎，完全嚇、甚至你你睇埋個 M.V. 咁又係首首十首都係嗰個樣嘅喎， 即係開頭有個男人好猥瑣咁戚眉戚眼，跟住有個女人又走出嚟戚眉戚眼啦，有啲咁嘅嘢，好真係大動作咁摁下摁下扭下咁啊！我冇印象。好鬼嬌俏，跟住咧搞搞下咧，就唔知點解南方咧又有一班 friend 走出嚟喎，哦，跟住又喺度跳啊，跟住跟住女方又有一紮 friend 十個咁樣啦嚇，兩 Battle 啊咁啊兩邊加埋已經二十個，加埋男女主角廿二個， 跟住跳跳下由室內又行咗出去花園，花園嗰度又有五十個人喺外邊嘅喎。即係要要五十個幾多人男五十個女咁嘅百幾個咯喎，跟住喺個花園再行出啲，哇一紮人咁啊，幾百人喺度，你有冇睇過呢啲啊？有啊，嚇首首都係咁噶，係好勁噶。咁啊，即係咧你，但係你睇完你都啊，佢搞乜嘅都唔明噶嘛。 嚇、如果你話音樂就係一個共同語言咧，就即係聽落就幾好聽，咁啊未必係真嘅。嚇、我哋有時都要明白個音樂。OK，啱啱咧，誒、講起呢、個誒話、歌星魅影啊咁樣啦，又或者歌劇啦，甚至嚇。咁、我哋古典節目咧集中喺啲歌劇嗰度啦，嚇喺啲喺啲古典曲目度啦，或者叫嚇嚇咁啊。 講起創作歌劇咧，就冇人夠意大利佬嚟㗎啦，講真。哦，應該嚇，簡直係自古以嚟嘅，簡直係係啊嚇，自有永有啊，簡直係嚇。即係意大利佬咧嗰種血液裏邊咧，即係流流住一個嚇歌劇一個 drama 喺裏邊啊。嗯嚇，就算就算係一個小販啊，一個嚇。 收銀員啊，都好似同你講嘢，都好似做緊歌劇咁嘅嚇，手舞足蹈啊，啲嚇一定有埋手勢啊、造型啊咁樣嚇嗯嚇。你如果你唔唔唔習慣咧，你去到意大利，你唔知啲有，即係你見佢哋好似反應好大咁，no 咁啊，你只不過問路啫，啊，跟住 no，俾埋個兩個手勢你咧，即係類似。 類似呢個松鼠食呢個揸住揸揸住個個果仁喺度食，擺入個嘴度食嗰個手勢啊！哦，嚇即係印印度佬食蚊蚊嗰個手勢嚇，即係你佢哋喺一舉手一投足都係充滿氣嘅嚇，咁而且係老派嗰只嚇，唔係現代嗰只哦嚇，好似歌劇咁樣嚇，咁就誒。 啱啱聽嘅咧，亦都係我哋今日都係啲即係歌劇名曲嘅之選啦。嚇咁啊，大家都可能聽過噶啦嚇嚇，即係可能你話施主又搞埋啲咁嘅嘢咁樣嚇，嚟嚟去去都係嗰啲咁嘅計嗰啲啦嚇，唔通我作啲新嘢俾你聽咩嚇？咁但係咧就始終咧就係即係揀啲好嘅演奏啊咁樣啦。嗯嚇一開頭播嘅一大串嚇選段咧，就係嚟自誒。 威爾第 Verdi 嘅《茶花女 La Traviata》嗯嚇咁就誒、呃一個好出名嘅曲目啦，咁就可以話誒、呃你聽呢個威爾第想聽歌劇咧，咁啊即係建議你由呢啲開始啦嚇，茶花女咁啊冇冇死錯人啦嗯嚇咁就你知唔知誒嗰、個以前有套戲咧，Nicole Kidman 嘅咧？ ，Nicole Kidman 你講係啊紅魔方啊？係啊，情迷紅魔方啊，香港哦叫，OK，嚇情迷啊，係咩？係啊我就係記得英文名嘅，唔記得中文名。嚇情迷紅魔方嗯咁啊咧就嗰個嗰個導演咧就話咧嗰個誒成個劇咧就受呢一個 就係茶花女個故事嚇，再加埋那部謙嚇，啊哦 Puccini 嘅那部謙咁啊影響嘅。嗯嚇，咁就即係啲誒 一個賣唱嘅嗯冇睇過嚇，即係賣唱嘅歌女咁啊一個咁嘅愛情故事啦，咁啊悲慘咁樣啦故事啦，咁臨尾又又又病啊咁樣啦嗯嚇，哼咁就另外就那部謙就係呢啲咁啊，即係啲窮鬥窮咁樣啦，一類嚇貧窮的戀人咁樣啦。嗯咁就即係將佢即係 紅魔方就係受呢啲歌劇咁所影響嘅，嗯就係咁樣啦。嗯咁啊，即係我唔知大家有冇聽開歌劇啦。咁就我又唔算係大歌劇迷嘅，嗯嚇咁咧就又都唔會話一日買唱片買十幾萬嘅嚇。咁但係咧，如果咧好似頭先我哋播呢、一個咧，如果個個都玩到咁咧，我啊真係就好啦，真係聽聽多好多歌劇啦嚇。 咁就係阿 Truffo Toscanini 嗯嚇嘅演出。咁啊、托斯卡尼尼咧，同意大利歌劇或者甚至同歌劇咧，即係完全係有不解之謎啦嚇。不解咩叫不解之謎啊？唔係不解之謎，不解之緣分啊嚇。咁啊，你知佢佢第一次做指揮咧，就係指歌劇啊。 嗯咁就嗯當時咧呢、個嚇、即係嚟自帕爾馬嘅火腿咧嚇，十零歲咁樣咧就隨團咧就去咗南美誒、呃就演出咁啊，就係演出呢個誒 Verdi 嘅 Aida 嗯嚇。咁啊誒當時嘅嗰啲歌手咧就係同同嗰個指同啲嗰嗰個指揮咧就有啲拗撬咁啊，有啲唔妥咁啊嚇。咁啊指揮啊臨時嚇。 即係即係啲啲應該係歌手即係 on strike 啊，即係罷工啊哦嚇，咁就臨急臨忙咧，咁啊個指揮咁啊要整走佢啦咁啊嚇，咁就臨急臨忙咧，就啲歌手一致咧都推舉呢、個當時係做誒喺、樂團度拉 cello 嘅啊啊 Toscanini 咁啊嚇，咁佢亦都係咧誒個個 chorus master 嘅 assistant 啊，誒、應該係 assistant chorus master 嚇、即係幫幫下啲歌手彈下琴啊，夾下即係練下歌啊咁樣啦嚇，咁、就即係 prepare prepare 啲嘢咁樣，咁啊、大家都一致係推推呢個僆仔話佢啦咁樣嚇，咁啊 Toscanini 咧就後生仔，即係幾嗰陣時係十九歲， 十九歲。九歲好後生，十九歲我都唔知喺做乜啊！早兩年嘅喎，嚇，但係人哋十九歲做緊指揮咯。啊，咁就咁啊，點解揾到佢咧？話佢啦，咁啊，佢熟啊，得佢嚇熟譜啊，咁樣嚇。咁佢一上場咧，就因為佢 Toscanini 啊出名好多好多傳說，好似神咁啊嚇，有啲神話咁樣嚇。咁啊， 不過不過睇嚟都係真㗎啦，真嚇。咁佢一指咧就誒據聞就揭開份總譜之後咧，就成個歌劇由頭到尾都冇冇再揭過啦嚇。哇！嚇、即係純粹好似打開序幕咁揭開份譜，跟住就一路靠記憶咁樣嚇。啊呢啲真係相機記憶啊！係啊，佢佢出名啊，咁就指完之後咧，大獲好評啊！嗯嚇咁就嗰一季啊，佢就 總共指咗十九個歌劇啦，啊哇十九歲嘅僆仔。 ，OK，係就係咁樣。嗯咁啊之後佢亦都誒 premier 咗好多首演咗好多有啲歌劇啦，譬如唔使好耐咁嗰啲 La Bohème 啊，都係佢首演嘅。嗯嚇、即係我哋而家今時今日成日聽有好多歌劇都係佢首演，就係咁啦。嚇咁啊，即係呢個故事又可以有咩 有咩教訓咧？唔係瞓覺喎。有咩可唔係唔係叫教訓啊？嚇呢個故事有咩可以話到俾我聽咧？即係個十幾歲嘅僆仔係嘛？我哋而家十幾歲僆仔成日都喺度埋怨冇機會啊嘛。咁啊，即係我覺得就有時有啲嘢就要 prepare 得好好啊。 嗯啊！啲機會一嚟咧， 咁你就 ready 好啦。就咁板板聲。但係如果機會嚟到，但係你又未準備好，咁咪唯有要等下一個，但係未必有下一個咯。係，咁但係不過 Toscanini 攞嚟做例子啊，真係太過離地，嗯，因為佢個準備都得太好哦，啊！即係十幾歲點樣，哇熟譜熟過啲大指揮噶嘛，隨時嗯哼，係係啊，因為 Thomas Beecham 都俾阿 Horowitz 串過啊嘛，嗯，啊 Beecham 同阿 Horowitz 夾呢個柴鋼協嘅時候咧，啊柴可夫斯基鋼協奏曲又扮 Toscanini 背譜噶嘛。嗯，啊，即係型啊嘛，咁啊哇係！我唔使帶帶份譜嘅咁啊，跟住俾阿 Horowitz 算下下次排練帶翻份譜啦咁樣，嗯其實幾侮辱嘅，係啊係，其實幾侮辱嘅，即係對個指揮嚟講係嚇，即係話你喂，唔 即係唔熟即係唔熟譜啊，就冇帶翻扮嘢咧。係啊，帶翻份譜啦咁啊，啊，其實我覺得你帶譜都冇嘢，最緊要係即係你咁唔係個個人嘅記憶力都可以去到咁啊，但係你又記得某啲重點咪算咯。嗯，係係如果唔係咁樣，即係懶係勁都冇辦法。係。 嗯哼，不過好似 Toscanini 嗰啲超人嚟嘅。嗯，係啊，嚇、即係邊邊有人即係成個成個生命都擺晒擺晒落去咁樣，即係啲啲啲成個腦都唔知栽乜嘅，即係即係除咗音樂之外嚇，嚇，可能佢特別中意音樂啦。咁有啲人可能唔係淨係音樂，即係又有啲文學作品啊咁啊，即係據我所知啊，又好中好中意沙翁嗰啲作品啊咁啊嚇，咁就誒 啲華格納啊嗰啲啊咁樣啦，即係好好好好多嘢喺喺裏邊嘅咁樣嚇，咁啊即係唔係。唔係求求其其，你叫佢突然間即係今晚今晚指場歌劇，佢又可以即刻嚟嘅，嚇呢啲先係恐怖嗯哼，嚇，就係咁樣啦嚇。我哋聽下咧誒嗯呢個阿依達嘅一小段啦，好冇？哦，咁就我哋都係即係 誒名曲名曲選段啦，都係嗯嚇。呢個就幾分鐘嘅啫，咁啊大家嚇一聽就知道係聽過噶啦嚇，即係可能係啊呢個音樂喺邊度聽過啦？係咪可能啲電影配樂啊，係咪嗰啲好似係呢個深圳哦， 深圳世界之窗啊嗰啲？哦，定係民族文化村咧？嚇有即係聽眾聽咗話我聽啦嚇，咁就係嚟自誒誒 Verdi 阿依達嘅裏邊。阿依達嘅故事咧就係係喺古埃及嘅一個故事嚟嘅嗯哼，嚇，咁就即係都係有有愛情情節啦嗯哼，嚇。咁我哋聽下一個大型嘅歌劇，香港都上過上過係啊唔止一次噶啦。 聽啦，我哋聽下。嗯。Thank 聽住咁多先。嗯。嚇，仲有嗰段噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠噠心逐聞世界之窗。嚇，好似係啊。咁啊，呢個咧就當然唔係佢十九歲嘅演出啦，就四六年嘅錄音咁啊，即係距離佢四六佢首次指揮呢個曲目咧，咁啊相隔半個世紀。 哇咁耐啦，誒 Toscanini 啊嘛，你講你講指歌劇咧，即係當時邊有人夠佢鬥啊？係咪啊？我五十年前已經玩呢首嘢啦，咁樣嚇嚇就係咁咯嚇。咁就你知好多指揮其實都誒指歌劇起家嘅，係係啊。咁啊 Toscanini 啦，唔使講啦。咁就誒 Mahler 啦。嗯嚇馬勒啦啊， 馬勒就誒誒維也納誒歌劇院，跟住就去美國就大都會歌劇院啦。嚇咁跟住之後就俾阿 Toscanini 踢走咗啊，咁樣啦。係即係唔好話踢走啦，即係計即係 Mahler 之後就 Toscanini 啦咁啊嚇。不過據聞啊，Mahler 都苦苦哀求噶嚇，即係話為德奧指揮，即係德奧歌劇你。 即係意大利歌劇，你就俾嗰個意大利佬指啦；德奧歌劇，你俾翻我指好啦啩咁啊嗯嚇咁，但係奈何啊咁啊對住呢啲咁嘅勁人咁樣嚇，因為佢因為 Toscanini 唔係淨係指意大利歌劇出名噶嘛就係咁啦佢咩都好出名嘅喎。嚇，咁佢亦都係第一個意大利人喺誒華格納拜萊特音樂節度嚇就指華拿嘅歌劇嘅。 嚇嚇，就係咁嘅嚇，咁就即係起晒朵噶啦呢啲嚇，唔使講嚇。但係我哋今日就唔係 Toscanini 嘅嘅專題嚇，唔使擔但係心。兩隻已經係佢咯。啊，唔止仲有啊，係啊嚇，咁啊唔係，但係唔係淨係佢嗯嚇。咁啊，但係你聽 Toscanini 嘅歌劇咧，你覺得係嗰個或者其其他嘅演出咧，即係有一種鮮活嘅感覺啊嚇。鮮活啊！ 即係生活魚嘅刺身啊！ exactly 就係呢個啦嚇，即係咧係係活做啊嚇就嗱 Toscanini 有佢就拍過好多最歷史上最大嘅即係明星啊嚇嚇咁啊即係嗰啲咩 Caruso 啊嗰啲咩 Farah 啊嗰啲咁樣嚇，即係啲 啲名伶啊啲大佬啊嗰啲啦嚇，咁啊即係好勁嗰啲都拍過，咁但係佢後來嘅 production 咧，佢就似乎係 prefer 用一啲實而不華嘅嘅人嘅喎，譬如 Jan 頭先我哋聽到 La Traviata 嘅 Jan Peace 啊、Robert Miro 啊呢啲嚇，咁就佢係唔中意嗰啲啲唱歌嗰啲人太過玩嘢嘅， 嚇、即係太過聲味太過濃啊。聲味即係係啊點啊？即係嗯即太好似劉華做戲咁啦嚇，哦，即係無時無刻都話俾你聽，我係劉華嚟噶嘛，哦，明你意思。即係佢係要嗰啲即係要哇，即係做嗰樣似嗰樣，唔好搞咁多小動作嗰啲嚟嘅即係唔係聽佢就係聽佢嗰個個人風格，係 係聽嗰個作品呈現出嚟嗰個樣啊。係啦，咁就誒、嗯有一個有個有個睇書咧，有個有有個件有個古仔就話啊 Farah 當時好出名嘅女高音啊，咁啊、大明星咁啊串啊 Toscanini 啊嘛嚇就話喂。即係因為 Toscanini 排練又係好仔細啊，好成噶嘛嚇，又又呢樣又嗰樣咁樣嚇，完美主義者咁樣嚇， 咁佢話喂啲人買飛入場係睇我，而唔係睇你個背脊㗎咁啊，嚇即係指指揮係背住觀眾啊嘛係啊，係嚇唔係睇你個背脊啊，我我先係明星，我先係星，I'm star 咁樣嚇，嗯即係佢哋應該講意大利文嘅不過。嚇咁啊，Toscanini 話，即係當時即係 Farah 嘅名氣係即係係好大嘅嚇。 咁啊，Tos Toscanini 咧都不嬲唔唔使俾面人噶嘛，嗰啲嚇。咁佢就同 Farah 講：係冇錯，你係你係星嚇，但係我係太陽 嚇，即係喺太陽一出嚟，咩星都暗淡無光係嚇，即係咁嘅意思。嗯就係咁樣。咁啊，即係 Toscanini 佢好，即係你欣賞佢嘅時候，佢好即係唔係淨係 欣賞啲歌聲咁簡單，成個音樂啊，成、個氣氛啊，好好似睇緊一場戲咁樣。嗯啊，咁就好好正嘅。咁啊，頭先阿白蘭高話係咩活造啊嗰啲啊，嗯，活造咩啊？活造黐身啊嗰啲啊。係啊，係啊，咁啊，即係俾我嘅感覺就係佢音樂或者歌劇對於佢嚟講係誒一個現在進行式嚟嘅，嗯啊就係即係係生嘅啊！我哋 而而家咧，我哋有時咧會感覺到嗰個音樂咧，好似有一個人去表達緊一啲以前嘅嘢咁樣。嗯哼，嚇、即係隔咗一重咁樣嚇。等我玩一啲三百年前嘅音樂，你聽下啦咁樣嚇。嚇、即係好似誒隔岸觀火咁嘅感覺嘅。嗯嚇、即係就就係好似你喺你喺日本度食咗個好靚嘅 嘅魚生飯，又或者你喺嗰啲誒岸邊嗰度咧，即係食過一個活造嗰啲啦嚇，直情嚇。嗯嚇咁就譬如一打打開隻海膽咁樣就不離壓嗰啲咧嚇，咁啊同你喺香港嘛最幾新鮮都好啦，咁啊始終咧就譬如整咗做一板板啊嗰啲北海道海膽啊咁樣嚇，嗯就加咗料啊製過啊咁樣嚇。 雖然都好好食，但係啊始終都係爭啲嘅喎嚇，有啲距離，隔咗一重。又或者你好似去嗰啲而家近來好多嗰啲咩過江龍喺日本過嚟香港開分店嘅嘅誒拉麵鋪又好，誒啲、食肆又好咁樣嚇。譬如誒食綠茶甜品啊、抹茶嗰啲甜品又好咁樣哦，嚇，即係都好好食，但係咧你覺得啊，硬係 硬係唔同嘅喎。嗯嚇，即係同同呢個誒、呃日本本店係有有隔咗一重嘅喎，點都係，嗯哼，就有種咁嘅感覺啊嚇。但係聽 Toscanini 咧，就好似食咗啲嗰碟魚生飯咧，啲蝦仲喺度跳緊咁樣，哇！喺個口度跳下跳下，唔係啊，係啊，即係跳彈到你個牙膠都痛埋嚇，你好激咁嘛佢，即係個節奏嗰個感個節奏啊嗰樣嘢啊，全部都誒、 呃即係俾到你一種誒誒、呃呃好似佢就係音樂咁嘅感覺。嗯咁呢個就比較唔同嘅嘅地方咯。嗯嚇，咁啊 f o r a n g e r 又擅長第二啲嘢，哇！一聽啊，好似好 deep 咁啊，你覺得嚇嚇好深好深啊，好深奧啊咁樣。Toscanini 聽落去唔深奧，但係一聽落去覺得哇，生咗嗯嚇生動，嗯就係咁啦。係啊，咁就 我哋今日咧就頭先講咧就好多都係意大利歌劇啦，咁就不如我殺咗啲唔係意大利歌劇先啦。嚇，因為好揀咗好少唔係意大利歌劇啫。咁係咩歌劇？啊嗱，意大利佬即係作歌劇就冇人夠佢鬥噶啦嚇，即係好似啲 musical 冇人夠 Angelo Rapper 嚟嚇 啊，再係咧啊，即係佢嗰一代係啊，嚇啊，佢之前都有啲好正嘅 Roger and Hammerstein 嗰啲係咪啊？嗯嚇咁就但係即係你諗下 Angelo Angelo Rapper 即係已經其實超越前人㗎啦，簡直係嗯嗯嗯嚇嗰啲 musical 啊做到而家去倫敦都哇！你仲做緊，你做到幾時啊，大佬？不停咁做，不停咁做，不係啊亦都不停有人去聽，係啊，係咁呢個唔簡單係啊，即係你啱啱又有過嚟咗香港啦，又做， 係啦又再做，嗱，你諗下一首流行曲，就算係幾好嘅好，就算佢幾靚仔都好，就算佢點都好嚇嚇，咁即係咩咩天王啊咁樣都好啊嗯嚇，你劉華啲歌咁啊，你冇可能而家都不停咁係咁聽噶嘛，不停咁開不停咁開演唱會，你都未必 即係一年開一次就得啫啊嚇，你不停係咁你嚟喎，嗰片係真係不停咁啊嘛，係啊做完呢個劇目啊，跟住下一個，係啦冇錯啦，咁就幾乎年中無休應該係，呢、個呢、個真係好好唔簡單嗯嚇咁誒嗱，但係意意大利佬咧，即係佢就有歌嘅戲劇或者歌劇裏邊嘅一啲必須嘅元素 嗯嚇，無論情節啦嗯嚇，咁就即係所謂 dramatic 嘅咁樣嚇嗯嚇，咁就同埋有好通常都有同 Angelo Weber 一樣嚇，啊係咪有啲不敬啊？如果同 John Verdi 同 Puccini 啫嚇，又唔係拍嘅拍得住 Angelo Weber，但係有咁當然 Angelo Weber 都會喺啲古典嘅歌劇裏邊攞啲靈感啦。啊哈咁就通常都有好 會一個劇裏邊咧，除咗個劇啦，各樣嘢、各種形式啊，嗯二重唱啦，嗯加合唱啦，管弦樂部分又好聽啦。咁通常又有一啲殺食嘅誒歌曲嘅嚇，咁啊每個當然啦每個劇咧都有一啲即係跑出一啲出名嘅歌曲走咗出嚟嗯嚇。嗱，《Phantom of the Opera》就有嗰啲啦。啊 Hold me, touch me， 係咪就係呢啲你就知啦？咁啊，譬如嗰啲 cats 啊嗰啲啊啦哈嚇，咁啊 Bernstein 咧嗰個夢斷城西咧，West Side 或者西城故事嗯嚇，咁雖整體啊雖然唔係話特別好聽咁樣嘅，咁但係都有幾首名曲㗎嗯嚇，係咪？至少有一首嗰首 Tonight Tonight。啊係 Tonight, tonight，嘟嘟嘟嘟嘟嘟咁啊，係嘛嚇 嗱，呢個好緊要啊，一定要有，至少你有首你歌冇首能夠朗朗上係啦口啊，冇一首主題曲或者好聽嘅曲，你都冇人入場睇啦。係啦，冇錯啦嚇嗱咁啊，講咗咁耐，咁我播一首唔係唔係意大利，意大利嘅歌劇啦，咁就咧係，我哋又去翻再早啲啦，去翻幾百年前啦啊嚇，咁就嚇 記得百年前啊，五百年前。冇冇冇三百度啫。 OK，嚇咁啊，就係莫扎特嘅嗯嘅作品啦，咁啊，嗯咁莫扎特亦都係寫好多歌劇，係啊，嚇咁就都係誒情愛都好多啦，通常都係嘅啦，個劇就嚇咁啊偷情啊，嗯咁啊加埋啲宮廷啊，嗯哼又係偷情啦嚇，咁就誒 莫扎特嘅作品咧，大部分咧都係用意大利文，用誒即係都係誒誒意大利文嘅喎嗯嚇唱嘅時候啊，OK，咁啊唯一有一個莫扎特嘅歌劇就唔係意大利文嘅哦嚇，咁啊當時都俾人丙嘅係嚇，即係喂用德文唱嘅嗯哼嚇，德文邊係攞嚟唱歌劇啊嗯咁樣嗯嚇，係咪？ 即係咁我知你應該播邊個啦。即係你你突然間咁樣嚇，即係唱潮州話咁樣啲咁啊，好似怪怪地咁啊，怪怪的咁啊嗯，嚇，咁就唔係潮州話，如果而家比喻應該係，咦突然間整個閩南話俾你。咁啊，但係台灣都好多閩南話歌啊，嗯不過啲閩南話歌一聽就似就一唱出嚟就似闽南話歌哼啊。嗯哼零舍零舍係 有一陣除嘅唔同嘅。嗯嚇，咁就講緊咧就係莫扎特嘅受據聞咧就係受呢個共濟會嘅委託咧，誒、嗯創作一個嘅歌劇。咁呢個歌劇就比較特別啲嘅，嗯咁、我就係揀咗呢個啫。今日誒嗯，佢、又唔係情愛嘅，又唔係性嘅嗰個題材都有嚇、都有啲咁樣嚇。係啊，咁但係嗰個主體咧就係、一個科幻、 科幻劇嚟嘅，係咁啊，即係無厘頭嘅。咁啊，啲角色咧奇奇怪怪嘅嗯嚇，咁、就講緊嘅就係魔笛。哼嗯咁就即係可能因為共濟會咧，中意呢啲咁嘅即係嚇，嗯，中意一啲好 magical 嘅嘢啊咁樣嗯。咁啊加埋應該唔係 magical 神秘嘅神神秘秘，唔係咁啊，同埋有啲即係所謂 magical，即係啲 magical 嘅能力啊哦咁啊係啊嗯哼嚇，啊就係咁樣。 嗯咁我先送上一個誒、呃、舊啲嘅錄音先嗯嚇，咁、就呢個就係 Toscanini 指揮嘅，係嘅 m o d e 就比唔係序曲啦，咁就係比較輕鬆嘅一段嗯嚇、我哋聽下。 so lass dich niemand rein. nur ja oder nein? Du bist nur ja oder nein? Wirklich, alles stille, alles, alles stille, also ist es euer Wille. Papa, geh doch nicht mit auf in eine Liebeslau. Papa, geh doch nicht mit auf in eine Liebeslau. Ich kann doch, ich kann i Partner. Nun, es sei, sie nicht Patente, ein Schwein, ein gefällt Wege bringt mein Meister her. Gefällte Wege bringt my Meister her. my Wege bringt my Meister her. my Wege bringt my Meister 三幾年嘅時候，好似三七啊，嗯啊維也納愛樂啦，哦啊 Toscanini，嗯咁啊原來三幾年嗰陣時啲莫扎特係咁嘅聲喎，嗯嚇咁就嗰支笛就吹得特別勁喎，嗯嚇嘟嘟嘟嘟咁啊嚇，咁啊如果睇過呢個歌劇，冇睇過咧就唔知喺度搞緊乜啦喺個台度嚇，咁啊有一隻通常咧嗰個。喺台上邊嗰只成隻着到綠色嘢咁嘅咧，嗯嚇嗰只嗰只叫咩啊 p a p a ，Papagino 啊 Papagino 定係 Gino 唔記得啊咗咁就英文就 Gino 啦啊嗯哼嚇，咁就喺度食扮到成隻雀咁噶嘛嗯嚇，嗰嗰只叫咩捕雀人啊係咪捕係啊捕鳥人定捕嚇係捕鳥人好似係嚇，我哋中意叫雀啊嘛嚇，誒即係我哋撚雀啊，我先要撚只鳥啊嘛。嗯嚇一樣啦嗯嚇，咁就誒 似 musical 多過似歌劇嘅，其實誒摩笛呢一個嗯呢一個曲目啊哈嚇，即係都即係係三百幾年前嘅 musical 係啊，唔認唔真咁樣係啊嗯哼就會亦都會俾人批評哦嘅，即係當時嘅人咧啊哈嚇，我哋而家就冇乜所謂係㗎啦，啊幾好睇啊係啊，我哋而家梗係冇所謂係啊啦，啲曲又好聽嚇，你你再癲啲，我哋都食得起，係咪先啊嚇 咁啊嗰陣時啲人未見過啲可能咁嚇？少少少少瘋狂，係咪算瘋狂啊？當又唔係時啊都當時算係啦嗯哼，同埋 Mozart 成日中意將啲誒舞蹈啊，即係 ballet 都擺埋上落歌劇度嘅，嗯嚇好多時會跳啊，嗯嚇咁就誒當時有啲人咧覺得誒話唔唔唔怪怪地咁哼啊嚇，嗯哼即係歌劇定 嚇咩啫咁啊嚇，嗯咁啊稍為覺得係低俗啲啦。嚇哦咁啊！但係魔笛裏邊最出名嘅兩段咧嚇，嗯即係跑出跑出，我哋話每個歌劇都有啲，嗯即係未必係最好聽，但係梗係有啲曲目跑出噶嘛，係嘛？啊咁就包括呢個嚇， 即係呢呢個 Papagino 呢首嘢啊嗯哼嗯哼嚇，就係過癮啊嘛嗯，又又臨尾又喺度叮叮叮咁樣啊。咁就另外嗰一首咧就就係嗰個夜後嗰一夜後段嗰個啦花腔嗱，我哋就播過啦，啊係咪？之前嗰個 Jenkins 嗰個版本嚇哦，The Glory The Glory of Human Voice 啊嘛嚇嚇，即係梅麗史翠普同埋呢個嚇嗯 叫 Hugh Grant 係做嗰套嚇係走音天后係嘅嚇嗰個版本就簡直係經典啊！簡直係夜後嘅經典。係咁咧，我哋今日咧就唔再播啦，啊唔使驚，哦嗰個就係好正嘅你唔。再播佢嗰個版本啦，定係即係嗰個版本配個咧，好啲啦？咪嗰條完全唔播。嗰個版本咧就冇人能及噶啦，嗯係啊即係你專登走音都好難走到去咁好笑嘅係啊嚇。咁我哋今日咧 就播一個咧，即係好恐怖嘅版本，又係好驚嚇。嚇就驚嚇係咩驚嚇咧？就係呢又係啲古人嚟㗎啦，即係啊以我哋相比佢我哋而家嚟講。嗯嗯誒一花腔女高音咧，即係唱到咧，唱到覺得我就覺得唱到好似 synthesizer 咁樣，啊簡直好似睇緊第五元素咧，你有冇睇啊 ？The Five 有 Elements 嚇，落比 fifth 喪，啊嗱係 The Fifth Element，落比喪嗯嚇嚇，咁就佢早期啲戲好睇裏啲。邊有個有個有個即係有個 diva 嘅角色咁樣咧嚇啊，即係嗰隻係外星人定機械人嚟嘅。外星人喺睇太空船上面嗰個 diva 啊嘛。嚇啊咁啊，即係唱到啲人類唱唔到嘅 range 噶嘛嗯嚇。咁咧就原來我哋哼，人類唱唔到個 range 咁係咪人類都聽唔到應該？ 喂佢直情唱到好似嚇，好似個電鑽咁聲啊嘛，嗯嗯有啲高頻係嚇，就可能啲即係啲蛇蟲鼠係都都喺個竇度捐晒出嚟嚇，頂唔順啊！嗯嚇，咁就原來咧，即係喺地球上咧都出現過一啲咁嘅誒花腔啊。嗯我哋不如聽下到底到底有 係咪咁有料到先？嗯睇下而家即係聽下而呢種聲音，而家唔知有冇聽唔聽得翻啊？聽下。 Qui devant 好堅啊！真係。嗯啊，好真係好似好似嗰啲 MIDI synthesizer 撳出嚟咁啊，啲音準度啊，同好輕鬆啊，嗯啊，咁就呢個咧就叫做 Lily Pons，嗯 Lily Pons，咁就指揮係 Bruno Water，咁啊啲奇特嘅人嚟嘅呢啲，嗯即係我我懷疑佢個身咧即係長羽毛嘅，即係成日雀咁樣嘅。嚇話係嘛？ 即係好似雀咁嘅聲啊！嗯嚇咁啊，即係花腔女高音咧，成日都喺度哦哦哦哦哦咁樣嚇，咁啊專係唱埋啲咁嗯嚇，咁啊未必係即係好 powerful 嗰挺嗰挺女高音啊咁樣嚇，即係唔係唱華格納嗰啲嚇，嗯咁啊但係就係就係呢種咯嚇，嗯哼就係即係撚晒花咁樣。嗯嚇咁啊雀仔咁樣，好似啲嚇真係 叫咩啊？黃鶯出谷啊！真係啊哈咁啊，曾經啊有過呢啲人咁啊，我哋而家冇啦嚇。對上嗰個咧叫嗯誒 Catherine Battle 啊，嗯喺一八九十年代都仲係好，仲係誒誒全盛時期都都幾好嘅嗯嚇。咁啊，但係都冇啦嚇，keep 唔到嘅。嚇咁就就係咁啦嚇。 喂，今日啲聽眾做乜事咧？節目未開始都擦晒鞋咁。咁係咯嚇好少有啊係咁話王牌節目，嚇多謝聽眾啦，係啊支持我哋嘅。嚇，就咁擦晒鞋咁喎。又話又到星期一黃牌節目嗯喎嚇，又話每週必聽節目喎嚇， 多謝你哋啊，聽咗我哋兩年幾啦，係啊補晒啦我哋。係啊，啲青春俾咗佢啊，係咪？嚇係啊，一字頭、二字頭哼。美少女啲青春就俾咗佢係啊啦變咗俾喺呢度變咗資深美少女啊！即係好似同阿同阿卡文嗰啲一齊啊美少女 啊不過文我我對我聽我以為你講你講唔係歌劇嗰個。歌劇卡文，啊都係資深美少女嚇。係啊，資深咗咯。我哋即係女性只有美少女同埋資深美少女之分啊嘛。哦係啊，係啊，梗係啦。嚇咁啊，即係同埋靚仔同靚女之分啊嘛。嗯係啊，即係你去茶餐廳唔通嗌阿姐咁樣啊落單啦咁樣 嗯嚇，女嘅梗係一定係靚女噶啦，係咪啊嗯？就係咁啦。嗯係啊，嚇，你嗌佢妹妹都得噶，嗌啲阿姐，你去譚仔嗌嘢，你嗌阿妹嚟落單啦咁。唔知佢會點咧？嚇咩反應？係啊，係啊即係一係就要好大反應，哇！叫我阿妹啊，即刻發下姣先。係啊， 就係咁啊。試下白蘭糕，下次嚇，我未幫襯過譚仔喎，係所以啦，下亦都次唔會打算。下次去茶餐廳試下嗌啲阿姐就，哎阿妹落單啦，唔該會唔會會唔會嚇有好好嘅好評啊？嚇。當堂真係嗯當堂會引來一啲花枝招展嘅小聲。哇係咪回春啊嘛？至少佢哋都要笑。係啊就係咁啦嗯嚇。咁啊， 講講乜鬼啊？喂！我唔知你講到邊，啊哎係係講我講緊啲留唔言。係我係啦，講啲留言咧，梗係有即係有啲有原因㗎啦，梗係有啲嚇嗯。跟住話聽到 Lawrence Chan 咧，又話咩三位粉墨登場係啦，你哋見唔到我哋樣，哇！登台喎你，嚇。你哋見唔到樣嘅。咁樣咁講起呢個粉墨登場咧嗯，咁啊即係好明顯呢啲 聽眾咧，即係有骨嘅哦啊，嗯，嚇，你又唔知佢講乜啊？係啊我啊知啊。係啊，嚇呢啲梗係聽開歌嘅，不過可能佢話唔係話我唔我冇冇咁嘅意思喎。嚇係嘛？我就即係當一聽就知道啊，梗係識嘢啦。嗯，嚇咁啊，講起呢啲歌劇咧，我哋而家就即刻播個粉墨登場嚟聽下。好啊，係啊，咁啊，再去到舊啲啊，我哋 仲夠啲，係啦，咁啊夠啲啊！係啦，咁就誒細，即係我哋會整埋啲世紀最堅嗰啲嘢啊嘛，係嘛？嚇咁啊，即係我哋先知啲最堅嗰啲，我哋先至再可以評論到底冇。先知道一百分嘅嘢係乜嘢，咁我哋先至識得評論五十分嘅嘢係咩啊嘛嗯嚇。咁啊，即係誒，又唔係下下都要叫你唔， 即係一定要一百分咁樣，即係好似食嘢咁樣係嘛？食拉麵咁樣，你食嗰啲當日本嗰啲好好嘅，咁你俾一百分佢嚇，就唔係叫你喺香下下都話，妖香港嗰啲誒唔使食啦，食咗慘過食屎啊！又話咩嘢？廿五蚊個雲吞麵好食過佢咁啊？又唔係，有時做人嘅嘢係咪？七十分你都你就當食屎咁，你即係做人都 好痛苦嘅啫，係咪？糟質自己啊！嚇！但係就但係就唔係話，即係你唔係狗屎垃圾都話正嘢咁樣嚇。但係你只要知道哦，七十分咁啊，七十分都可以享受嘅，嗯，係咪？係，嚇咁啊！但係又要識嘢，知道啲好嘢係點樣嚇嚇，咁就唔係咁啊亂咁亂咁踩啲嘢咁啊，又話誒咁不如，妖香港啲 拉麵邊係拉麵嚟㗎咁啊嚇，即係要食不如去日本食啦咁樣嚇。你有冇聽過啲人咁講啊？有啊，嚇，咁我再同佢講，你香你又喺香港食淡仔，係咪啊？你又喺香港食嗰啲咩咩雲南米線，嗯你去雲南食啦，邊係係咯係咪啊？你你食呢 pizza 咩邊係 pizza 嚟？香港嗰意大利啲食啦，係啊，冇美錯國嚇。至少你 佢埋嗰啲咩咩 California 乜乜嗰啲咧，啊咁你坐底你要去 California 食啦。你香港呢邊係嘢嚟㗎。雖然 California 嗰啲都唔係嚇，但係至少你去 California 乜乜都食 California pizza 啊嘛，係咪？啱先有啲人就係話，即係一開口埋口就話，誒香港嗰啲唔係嘢嚟嘅咁啊嚇，即係以顯示佢好有料到咁啊。嗯鬼唔知咩，係咪啊？咁啊，即係你又 你又你又唔上廣州食廣州菜，係咪啊？嚇唔上啱啊！呢一個嚇啱啊！啱，你都覺得啱啊？美少女都覺得啱啊！啱 講到咁樣，真係唔去廣東食，咁你做咩喺度啊？係咧。係咯，咁你做唔到人嘅啫，咁樣嗯嚇。即係我哋有即係有分寸啊嘛，有時嗯，嚇係咪叫分寸啊？嚇算唔算係？即係個準則 嚇，即係心心裏邊有把尺咁就 O K 㗎啦嗯嚇。真係好差嗰啲就真係就真係差啦咁啊嗯嚇。咁咪下下下下都搬啲最堅嗰啲出嚟，而有時最慘係佢嗰啲友咧都唔知最堅係咩啊嘛嚇。一陣又話我一蘭都食得到啦咁啊嚇。咁大佬一蘭只不過係日本呢啲連鎖 連鎖拉麵店嚇，佢、一講佢唔講一蘭，我都以為佢有料到嚇。一講一蘭團王就知佢冇料到係嚇。啊，不過話時話咧，即係我雖然嚇、對拉麵都有啲研究啊嗯，話同埋或者中意食啊，嗯但係我又啲人咧係咁踩一蘭咧，我又我又覺得唔差嘅喎，嗯係嘛？ 嗯，即係一蘭咧喺廿四小時營業嘅拉麵鋪之中咧，都數一數二喎。係啊，係啊，你諗下，如果一蘭嘅拉麵喺七十，即係如果七十一有一蘭咁嘅水準，係咪嘭嘭聲先哦，嚇、即係如果廿四小時計咁啊，你可以食到嗰個水準啊，嗯就唔錯啦。嗯咁啊，但係當然你話要去嗰啲人誒去日本又話朝聖又話成，我就覺得傻啦嚇， 即係即係你要知道有太有好多更好嘅嘢嚇嗯嗯，咁啊以即係以夜媽媽嚟計都算唔差噶啦，啊夜晚晚食到拉麵咪算好。係啊，咁就誒、就係咁咯嗯嚇嚇，跟住播咩啊？喂，你話最舊嘅歌劇嘛，係 啊，係啊，唔好話追究，啊比較哎咁啊比較啲播勁歷史咧，好嗱咁樣咧喺好多即係咩樂評咧，或者誒誒、有啲排行榜咧嚇，嗯有啲網站啊又成咧，咁就咩廿位最大偉大嘅男高音啊，十位最偉大嘅男高音啊咁啊嚇。嗯咁啊，如果第一位唔擺呢一個喺上邊咧，咁啊，梗係 即係真係唔識嘢啊！真係嚇，即係簡直係神級啊！嚇，咁啊喺喺好多個 list 裏邊咧，嗯即係呢啲唔係官方嘅嚇。嗯咁啊，但係喺好多個呢啲排行榜咧嚇，永遠都擺佢係第一位嘅嗯嚇。講緊咧就係呢一個嚇 Pavarotti 都有唱過嚇，以佢個名有首歌咧嚇，就係 唱中呢一個男高音嘅嘅故事嘅。嗯講緊就唔係 Pavarotti 啦嚇，就係 Caruso 嗯嚇。我哋聽下到底有咩叫做嚇世紀最偉大嘅聲音。嚇誒、就係阿 Lawrence Chan 講嘅粉墨登場啦嚇，嗯小丑裏邊嘅粉墨登場啦嚇，一套好即係慘慘地咁樣啦嚇，嗯即係小丑好慘噶嘛嚇，即係雖然你覺得佢 好開，我哋睇到就好，即係睇到就好歡樂啦，咁啊、但係啊對人歡喜就背人愁啊嘛嗯嚇，就係呢停啦，我哋聽下。 誒、我唔係想播呢段喎。咁就滯，嚇呢首就唔係粉墨登場咯，所以呢首好轉歌，又嚟啊！呢首先係啊， mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio e pure tua fa alzati fa sei tu forfero tu sei pagliaccio Festi la nuba, era paz. La gente paga che rider vuole quel se arlechin futir volo colombina rini pagliato e ognuno applaudirà my a enlace los Se non asmarcia il signato, il dolor, de ta啊，小丑情侶啊，我睇過簡直呢個係唔知佢講乜係粉墨登場啊！嗯真係嗯，誒啊！大家有冇呢個旋律？大家你有冇聽過啊？你嗯，好似有啲似曾相識咁。係咪有啲熟，但係真係冇睇。冇啊，睇嗰個叫 Leon 卡卡花魯作嘅咁樣嚇。咁但係咧就嗱，你知道咧好多流行曲啊，就 梗係向前人學習噶啦，係嗯嘛？嗯嗯嗯，咁呢呢一個咧，如果留意下咧，就係誒呢個旋律咧，就會喺 Queen 咧，即係 Freddie Mercury 嘅 Queen 皇后樂隊啊嗯嚇，啊大陸叫皇后樂隊好似叫嚇。係啊，你有冇？我有一次喺上海行嗰啲誒唱片鋪咧， 見到個 CD 咧寫住皇后樂隊啊，咩波希米亞狂想曲啊咁嗯樣，係啊，但係個封面係 Beatles 嚟喎，咁好笑，係 Paul McCartney 啊嗰啲嚟咁喎，黐線，係啊，真係亂嚟。唔對，係啊，Ringo Starr 嗰啲啊，認得晒佢四條友啦咁啊，係咯，啊皇后樂隊喎佢話嗯嚇，真係吹脹。嗯嚇咁啊，嗰首誒、呃有一首叫做誒誒咩咧？ 叫做啊誒 It's a It's a hard life 係 Life 啊，It's it a hard life，It's a hard life 係啊。咁一開頭咧就就有嗰個旋律咧就係誒嚟自呢、個誒、小丑裏邊嘅粉墨登場噶啦，係啊好神奇，係啊，聽唔聽得出啊？聽到有啲有跡可尋咁咯。嚇，It's a hard life 你聽過啦，Candy。嗯，嚇，咁啊 有啲似啊，係咪？唔講又唔又唔知，一講就有啲似啊，係咪？係啊，係就係咁咯。嚇，咁其實有好多歌咧，就誒、你聽落去好似流行曲，即係有啲人唱過嘅，嗯但係咧就原原本係嚟自啲誒、歌劇啦，又或者嚟一自嚟自一啲誒、舊嘅誒、歌曲啊，誒咁咁樣嘅 嚇民謠啊咁都有嘅嚇。 咁講緊誒又播埋呢首啊嚇。咁啊有條友咧就啊，不過佢人哋唔係咁樣嗌佢外國係點啊？嚇。我哋香港咧就將封佢為王啊！嗱，我哋喺香港即係可能我哋即係做慣奴隸啊嘛，啲華人嚇，哦即係中意叫乜帝乜帝啊，係啊咁樣嚇，即係嚇一陣又 又要封啊邊個為王啊咁啊嗯，即係多數係一種奴隸心態啊嘛，好少好似我哋嚇盧漢推古啲主持咁咁不羈噶嘛，嗯嚇咁反叛噶嘛，奴才唔係奴隸嘅奴才，奴才，即係好中意，譬如譬如好中意封嘅呢個有天王啊，係啊嚇咁啊嚇咁樣啊嘛。嗯咁咧有條友咧嗯嚇 唔知係中意養貓嘅，定係定係佢本身係只貓啦，定係佢唱歌好似只貓叫春咁聲咁樣嚇。我哋叫佢做貓王啊，貓中之王，嗯就唔係貓山王喎嚇，即係唔係嗰啲嚇。阿老蕭好中意食嗰啲貓山王，唔係，sorry，好中意賣嗰啲貓山王係嘛？嚇，係貓王嚇，咁都有唱過呢首歌嘅嗯。我哋我哋聽下，It's now and forever，好似係嗯係咪？It's now and forever，定係 It's now and 我都唔知 or 唔 sure， forever？唔記 It's 得 now or forever 應該係哦係啊嚇，咁啊亦都係請嚟咧 Enrico Caruso 嚇嗯嚇，就係幾正，好似喺個留聲機度聽緊啲歌咁嗯啊。哼聽下佢到底啲聲到底有咩特別先啲 quality。 真係。嗯嚇，一個上即係差唔多一百年前嘅嘢啦，上個世紀初嘅嘢嚟嘅。嗯嚇咁啊，但係我係想幻想到咧，佢呢如果即係當時嘅聽咧，真係堅到無倫。哼，嚇，我哋聽到咧呢個錄音好舊啊，雖然，嗯但係嗰個聲音嗰個音質啊，同埋即係嗰個嗰個聲音嗰個嗰個嗰個嗰個 density 嗰個密度啊，好似聽緊廿四 bit 錄音咁密咁樣啊嗯 即係應該好，即係喺度幻想到當時個聲音一定好雄厚，好好好好好高密度。嗯嚇、即係你諗下，如果係黎明咁啊，即係就算係個錄音好靚，都未必出到，都唔係未必出到，即係一定出唔到咁嘅聲啊，係咪先？嗯散噶嘛，嗯你攞嚟黎明比啊，真係啊，即係一好似嚇即係 你話部相機嚇幾靚，解像度幾高咯，個人散就影出嚟都散噶嘛嚇。咁但係呢啲咧，即係好 sharp 啊，即係即係聽出嚟好高好高能量嗯嚇。咁就係係即係始終呢啲嗯歌劇咧，即係可以講係意大利人發明嘅嘢。嗯嚇咁、就啊即係佢哋係就好似日本人嘅 唔係拉麵，日本人嘅誒相撲咁樣嚇哦嚇。啊不過相撲就唔係日本人發明嘅，咁就嚇、即係嚟自最初應該係嚟自啲蒙古佬嘅嘅摔跤嘅嚇嚇。咁、但係日本嗰種形式咁啊，就係日本人整出嚟嘅。好嚇咁你你唔你唔夠佢哋鬥嘅，始終都係嚇，即係佢哋個文化生活咧，長長時間去即係自 變咗做佢哋自己嘅嘢。嗯嚇，日本拉麵都唔係嚟自日本啦嚇。日本拉麵係嚟自支那噶嘛，嚇支那麵啊嘛，嗯嚇嚇咁就即係係嚟自即係誒誒以前嘅中國啦嗯嚇，嚇或者叫支那啦嚇哼，。以前唔咁就係叫中國，嚇。咁佢哋而家即係佢哋一般叫支拿嘅麵條咁啊嚇，即係唔係唔係唔係侮辱你嚇 啊嚇，即係嚟自嚇即係古時嘅中國嘅咁樣嚇。嗯咁啊，佢哋又唔會認屎認屁啊，話呢啲佢哋發明嘅咁樣哼，嚇啊，梗唔會啦嚇，都仲係叫中華拉麵，嚇。咁啊差啲入係啊，咁而家興叫仲有啲新啲嗰啲叫中華拉麵啊，嚇你睇啲舊嗰啲拉麵鋪啊，嚇話我哋誒 serve 啲支拿嘅麵啊咁樣。嗯哼嗯嚇咁就誒誒 燒肉啦，你去我哋即我哋啲係叉燒食日本嘢嗰啲誒唔唔唔唔係唔係嗰啲燒肉啊，唔係即係燒烤嗰啲啊，烤肉啊嗯，烤肉，係啊，咁啊即係又 A 幾和牛啊，又剩嗰啲咧，嗯又黑毛和牛啊咁，但係佢哋都亦都都知道哦，呢啲咁嘅燒肉咧就係韓式嘅。嚇，嚇、即係其實就韓式嘅，嚇、就係、咁樣。雖然我哋嘅咧就係覺得係日式嘅，嗯嚇 咁啊，始終日式同韓式係有啲唔同嘅。嗯咁啊，即係誒，我我哋喺去日本食中華誒嘅料理咧，我哋都係覺得係日式嘢嚟噶嘛，嚇就唔會覺得係中華嘢嗯嚇。不過佢哋又分得好清楚，知道個源頭喺邊。嗯嗯就係咁啦。Caruso 咁啊，誒我我真係唔識講佢嗰個技巧啊嗰樣嘢，因為誒、嗯呃即係 即係聲樂嗰方面咧，即係可能好好深奧。但係我聽落去咧，即係同而家嗰啲誒男高音比咧，你有冇發覺佢哋呢啲咁嘅偉大男高音咧，啲震音係少啲嘅？嗯，好嚇即係似係喎而且冇乜事後震嘅，即係冇乜嗰啲，即係好似鬼哭神號、鬼叫咁。嚇嚇咁、就誒、原來我聽過莫扎特咧批評過啲女高音鬼叫嚇、嚇嚇 即係即係唔係聽過，即係有咁樣嘅記錄啊，就話嗰個 vibrato 太多，攞嚟、掩蓋佢嚇、即係音音唔準啊嚇嗯誒、即係一啲劣絕嘅聲音，冇冇好嘅聲音就震咗佢算咯咁哼，啊。哦，係啊，即係你聽過我哋香港有啲歌手都係咁噶嘛，嚇、即係嗰啲嚇教人煮嘢食啊，咁啊好肥嗰個咧， 哦，即係支咪係擺擺到低個低個腰噶嘛，嗯哼，咁又係好唔準嘅啲音，嗯嚇、即係 嗰啲 vibrato 即係嗰啲震音係飄到成度咁樣。嗯嚇咁啊，淨聽唔到佢唱邊一粒音，邊邊一粒音嘅。嗯咁啊嗱，佢以前嗰啲男高音咧，相對就唔會成日咁樣，嗯嚇唔係一開聲就啲女高音又唔係哇嚇， 你聽到啊舒服啲嘅喎。有好多人咧唔中意聽嗰啲歌劇咧，即係冇聽開嗰啲唔聽，唔中意聽啲歌劇咧。誒好多成日覺得似鬼叫啊！嗯嚇、即係唔好話你覺得啊嚇，我都覺得有似鬼叫啊嗯嚇，聽開都覺得似嚇、即係因為有有啲佢真係可能訓練不足啊，又或者你聽現場咧嚇、嗯因為可能佢哋係喺度慳氣咁樣唱咧，慳氣係啊， 因為你係咁震住係慳翻啲氣噶嘛，可以。哦嚇，即係 hea 唱啦，即係點解啲酒廊歌手嘅震音咁勁啊？佢晚晚唱啊嘛，係嘛係嘛嗯咁咪成日都咁啊嗯嚇，咁啊即係呢種係最最最 hea 嘅嘅嘅方法嚟嘅。嗯啊咁就誒，但係你如果下下下下硬橋硬馬真功夫咧，啲聲又要好 keep 到好靚咧，咁啊 係唔簡單嘅。嗯就係咁啦。你諗下，譬如譚詠麟唱歌，開四廿場、四百場都冇問題啊！佢係一路真種最愛，嗱咁一路持續落去，嗯咁嚇搞好耐都得噶嘛。就嚇咁就就係咁啦。但係我哋聽翻即係誒誒以前嗰個年代嗰啲嗰啲男女高音啊，真係誒、 真材實料。嗯哼就係咁嚇。阿 Law Lawrence 就話咩食麵唔一定要食一燈嗯啊啊一燈啊，你知唔知啊？唔知咧，唔知啊，我以為燈大師啊。一燈大師啊嚇。一燈就誒好出名係嘛好嘅，地啊日本係嗯啊。哦，咁就喺各個唔知乜乜比賽，香港又有啊。嗰係係啊，咁咁就誒唔知乜乜 比賽，各個唔同嗰啲啊比賽啊，又或者嗰啲排名啊咁樣咧嗯，都都連續 number one 嘅，就係啊，咁就啊，佢話唔食麵唔一定要食一燈，不過得罪講句，蛋仔真係好劣食，唔明點解咁多人中意佢嗰個味精湯啊！蛋仔蛋仔真係臭嗰啲肉。好係啊，真係唔掂。你有冇食過 我食過，蛋仔臭肉啊？食完之後屙咯。呢腸胃唔好，真係唔唔好立，唔好成日食啊！嗯哇！嗰陣一咬落去嗰陣雪凍肉味，哇！真係畢生難忘。哦，係啊，不過不過食慣嗰啲人咧，唔覺臭嗰度好嘢。係食嘛？慣咗係，嗯佢啲豬臭啊過都同埋唔晒雞都係臭嘅，嗯係啊，啊頂唔順啊！真係嗯嚇， 反而啲雞翼幾好食哼，係啊，可能雞翼唔同貨啦。嚇，嗰啲手乳先幾好食。冇可能應該都係啲貨源都係同一地方嘅，仲通常都但係嗰啲手乳先咧，因為調味夠啊嘛。哦，好濃，好，反而好啲。啊，豬啊、雞啊嗰啲頂唔順，同埋嗰個湯係啊味精好緊要啊。哇！會食到會痕嘅個人。嚇，咁啊同埋嗰啲辣可以，我應該係 synthetic 嘅嗰啲嚇， 即係嗰啲辣味唔係胡椒啊、辣椒啊做出嚟嘅。怪怪地嘅。係啊，你試下食嗰啲咩幾多辣嗰啲咧嚇，明明就唔食落去又唔係好辣，又唔係好香，但係個頭啊飆晒汗啊，咁啊興合合啊咁啊。嗯，啊，即係好似食咗呢個工業辣椒油咁嘅感覺，我諗可能真係工業辣椒嗰都未定。係啊，係咪啊？係啊。嗱，你有啲平價嗰啲麻辣火鍋咧， 嚇、即係唔、即係唔唔正宗嗰啲咧，因為辣椒都貴啊嘛，係。嚇、咁有時就會加埋嗰啲工業用嗰啲辣油啊嘛，會啊。嚇、咁就你你食到好灼熱啊咁樣嚇，嗯，咁啊、即係第二跟住出晒汗啊咁啊，但係又唔覺得香咁樣。嗯跟住第二日咧就真係嚇個 shit 好灼熱啊，嚇嚇唔會太粗俗啊嘛 shit hole 唔會。又係美國總統都講啦啦。係啊，又啊專登俾我賴到過嚟嚇，個 shit head 都都照講啦嗯哼，係啊，佢咪 shit head 啊。嚇喺度 shit hole，跟住就係 開始有啲欣賞佢，我覺得點係啊？啊嚇、即係咁咁不羈都有嘅，即係唔怕死嗰條友。佢唔怕啊。嚇口不擇言，係 就係咁啦。嗯嚇咁啊，哎呀，點解 dead 晒 air 咧？咁咪點咧？係啦，啊係啦，係時候啊播多首係啦，咁啊好歌啦嗱，咁啊仲有跟住冇理由啊，誒跟住又播首乜啦咁啊嚇，梗係有啲嘢噏下啦。嗯嗯，嗱咁你頭先嗰首咧就我哋聽過誒誒 貓王啦，即係係啊 Elvis Pres- Presley 啊。嗯嚇嗰個好震嗰個震過貓王嗰個嗯，嚇咩咩叫震過貓王咧唔知喎。嚇？哦，即係貓王就唱歌就好震嘅，即係佢隻腳又好震啦，即係喺度好狂即係你有睇 Forrest Gump 就知道啦，係咪啊？嗰個後嗰個後生仔喺屋企度嚇好震噶嘛，啲舞步係啊啊咁同埋佢唱歌又好震噶嘛係啊，嚇， 又係那要 lonesome 係啊係係咁一路我都好似一路咁去噶嘛。係啊，tonight 又嚟啊咁嗯咁啊嘛嚇，咁啊可能即係咁震咧，就震過貓王咁啊，好誇張啊係啊，嚇咁啊咁啊又有唱過呢個頭先嗰首《O Sole Mio》嚇，就叫《我的太陽》嚇，係一首民民歌，意大利嘅民歌嚟嘅。 據我所知，咁咧另外咧，仲有我哋喺其他嘅地方咧，都會聽得到嗰啲歌劇嘅嘅歌嘅喎。啊舉個例嚇、以下呢首咧，你就聽過嗰啲咩全美一丁啊、全英一丁啊咁。有時有啲貨車佬啊，誒、 誒、收銀員啊咁啊，突然間你睇佢個樣，成嚿薯仔咁樣，一開聲，哇！男高音咁款，女高音咁款嚇、譬如之前有一個條唔收眉嘅阿阿嬸啦嚇，嗰、個叫做咩啊？Susan 乜鬼啊？唔記得啦。嚇，咁又係。哦又係好堅咁一睇鄉下婆咁樣，嗯嚇咁啊有一啲咧成個農夫咁樣，或者有個 sales 佬咁樣賣保險嘅，一就專係一唱嗰啲 誒歌劇裏邊嘅一啲名曲啊，或者詠嘆調啊咁樣嚇嗯嚇詠嘆調即係你當係歌啦嚇嚇大歌啦嚇，雖然有嚴格啲嘅定義嘅嗯係嚇，咁就詠嘆調就係嚇，即係俾你抒抒發嚇嗯感情或者係啦比較好聽啲嘅歌啦，係嗯就係咁樣。嗯嚇咁咧就以下呢首咧又係 又係喺啲乜乜一丁嗰度咧，就有有人唱過哦係嚇，叫做無心睡眠啊，哇就唔係張國榮嗰首咪邊個啊？嚇。嗱呢個歌名咧就係嚟係嚟自嘅嚇，我頭我哋頭先播過咧 Ver Verdi 啦嚇，嗯啊 Verdi 係意大利文即係解綠色咁解嚇哦嚇，即係綠色嘢。嗯嚇咁啊，咁啊，但係 green 咁解嚇，嗯 咁就誒另一個咧，亦都即係好出名嚇，咁可能地位就略略不如 Verdi 啊嚇，嗯嚇咁就講緊 Puccini 嚇，那部牽啊就係佢啦，波希米亞人就去咗啦，嗯咁其中咧有一個咧係以呢個即係中國古代嘅咧為題材嘅喎。嗯嚇，咁就叫做度難代喎嚇哦嚇，嗯即係咩啊？ 唔係，好似叫杜蘭朵啊，係咪啊？哦杜蘭朵杜蘭朵啊嚇，咁啊誒裏邊咧有一個咧叫無心睡眠，又或者譯做咧誒徹夜不眠、嗯徹夜未眠未眠，又又有人叫做睡也不許睡。哇呢個真係核突啊呢個誒又有叫做今夜無人 誒入眠咁樣啦嗯嚇，就係咁樣嗯嚇。咁通常叫咁累贅嘅嚇今今夜無無眠咁樣之類啦嗯哼。嚇我哋聽下。 哇！即係完全冇負擔啊！嗯，啊！如果如果香港嗰啲歌劇演出有呢啲歌手咧，我場場都入場睇啊！啱啊，嚇難得啊！呢個簡單嚟講，即係唔會入場睇啊！係啊，講緊係嘅係 Bjorling 啊，係呢個瑞典男高音啊嚇。咁啊，Fisher Disco 咧，你知啦，即係我哋之前播嗰個專 舒伯特歌仔王咧，嚇或者藝術歌曲歌仔王嚇。Fisher Disco 講過咧嚇，Bjorling 咧嗯，is not just a singer，唔係唔係淨係一個歌手，He's God 係神啊嗯，嚇，咁恐怖啊係神。講到咁勁，嚇係啊 Bjorling 你聽佢咧就係完全，即係你覺得冇負擔啊啲高音嚇，係完全冇負擔啊，即係唔會 扯晒紅筋咁，即係青唔係紅筋啊，青青筋啊，條頸啲青筋暴現啊嚇，咁可能即係眼有紅筋咧，有啲唱到爆血管咁滯。但係你聽 Bjorling 係完全啲高音係冇負擔，同埋嗰個音質咧，有人話佢係誒最靚聲嘅誒男高音咁樣嚇嚇靚聲王啊嚇， 加埋 disco 嗰個形述就唔係嗰個描述就唔係靚聲王咁，但係靚聲神啊嚇 Bjorling。咁但係佢就誒、呃算係誒、呃都算早逝嘅嚇，啊唔夠五十咁啊，係瓜咗嚇，哇係飲酒飲得太多。哦，但我又唔係好明點解飲酒飲咁多咁好聲嘅咧，嗯即係天生異品喎呢啲係啊，睇嚟係啦，嚇。 咁啊，你睇你睇啊陳奕迅嗰啲嚇食煙飲酒又唔刷噶啦嘛啲聲係啊，嚇，點解可以咁靚聲嘅咧？嚇，真係吹脹可能唔食煙飲酒，可能把聲仲唔同啲添，係咪啊？再天生異品啲咧，係咪？但係佢已經好已經係嚇、即係被譽為有天鵝絨咁嘅音色啊，有成啊咁樣。天鵝絨啊， 係啊，好強天鵝絨咁嘅質感啊，好強勁喎，係啊。你有冇食過天鵝絨一般嘅拉麵咧？冇啊，我都冇咁樣。但係天鵝絨咁嘅音色咁啊，即係係 smooth 嘅，係係係滑係幼細嘅，係係高級嘅，係個音質係亮麗嘅，啊呢啲係好誒，即係世紀之星嚟嘅。嗯嚇，咁就 你有冇睇過咩全美一丁啊、全英一丁啊嗰啲啊？有有啊，有，但係有啲印象啦。呢啲呢首歌係咪啊？嗯，嚇，係啊通常跟住再加埋咧啲鏡頭 zoom 埋去嗰啲評判啊，同埋啲觀眾度啊咁樣嚇，好似個樣好似好驚訝咁樣咧，哇咁樣嚇嚇個樣真係假到死，嚇，即係嗰啲學學大陸嗰啲 我是歌手啊嘛，你知嘅全美一嚇倒翻丁嗰啲。轉咁學，係啊，哇哦，不錯咁噶嘛，嚇！突然間影住嗰個農民咁話，哦，不錯啊，嗰個農民係評判嚟嘅，啊即係通常有個平頭裝咁樣，白評判好似好勁咁啊嘛，好有計咁樣咧，哦，不錯的，嚇但係全美一丁好似差唔足喎。嚇嚇唔會 全美一丁嗰啲唔會係人哋唱唱下歌，佢突然間講好大聲咁講嘢噶嘛，或者係哇我喊晒口嘅喎。係但係嗰啲大陸嗰啲會喎，好勁喎，又喊晒口。哦，又嗰個就講假啲，嗰啲嗰啲觀眾啲演技就假啲。係咪？係啊，你一 pan 埋去個觀眾度咧，無啦啦即係好似濕晒咁樣咧個樣，係 濕嘛？晒個口好似眼泛淚光，個口嘅就流啲嘢出嚟咁樣咧。咁核突嘅佢講到。即係有啲似嗰啲北韓嗰啲宣傳片咧，見到見到佢哋嘅嚇嚇領領袖咁樣個樣，好感人咁，好感動咁樣咧嚇呢，即係一種，嚇北韓式嗰啲樣啊，哇好核突咯！就係咁啊，好似北韓宣傳片咁啊，鬼佬嗰啲咧，就算去浮誇都你都覺得自然噶嘛，係啊，咁佢哋可能本身就係咁啦嘛。 係咪啊？咁啊，即係覺得都舒服啲啦。即係雖然嚟去都係咁樣嗰啲比較戲劇性嗰啲。但係中國人唔係咁噶嘛，本身佢都我覺得係內斂啲嘅。唔係都正中國人冇嘅，常。而家嗰啲冇啦，而家中國人冇格嘅。而家冇格啦。總之有利益嘅乜都得㗎啦。可能一百年前可能有啲嘅，好啲嘅。唔係中國人係百變啊，百嚇！只要有利益咧，扮乜都得啊。 係啊，扮金地都得。 哇！真係係啊，扮扮呢個係誒精神領袖啊咁啊。肯俾錢就辦得。係啊，冇錯啊哇。你睇下我哋嗰啲香港嗰啲誒宗教界，你都知啦。啊，嚇、扮乜都得啊，扮大師啊，扮呢、個誒誒、即係無論佛門又係咁樣啦，又或者嗰啲誒福音團 團團團契團體啊，團體，又係咁啊嘛。係一陣又信話信基督教、天主教，結果屋企又擺個佛像嗰啲咧。哦，嗯嗱、我我以前咧就幫過一啲基督嗰啲影音嗰啲咩團體團嘅，係係啦，啊，就做做做過錄音啊嗰啲哦製作啊嗰啲啊。似乎係人都幫我哋咁。嚇咁就好鬼狗啊！真係發覺頂唔順啊！ 嚇，即係把口咧就講到嚇啊，破迷信講真話咁樣係啦啊嚇，講到好高嗯好高咁啊！哇！但係內部咧亂到不得了啊！死啦！似乎全世界都係咁。同埋成成日扮窮啊咁樣咧，係啊，成日扮窮嗯嚇，咁啊即係誒不一路一路拗嗰啲奉獻啊、嗯捐錢啊，叫人咁樣嗯，即係搞到我都啊唔唔係幾舒服嘅。嗯咁同埋嗰啲 嗰啲又又係嗰啲人治嘅嚇嘅嘅機構咧嗯，即係都即係一條友咁樣哇乜 Q 節節目都度晒，咁搞嚟搞去咧嚟嚟去都有嗯九尾邊啊，打到咩個耶穌咩血肉斑爛啊咁，嗯跟住佢啲片咧套套都係咁嘅嚇，因為即係都係嗰個話事人咧參與晒。哦，雖然導演就有好多個，嗯有時嚇 咁，但係成日都係嗰個嗰咩幹事總幹事嘅嗯嚇嚇，即係樣樣都插晒手啊咁啊，嗯所以套套嘢係差唔多，即係好好鬼影音嗰啲團體咁嘅啊好在一套都冇睇過。嗰陣嗰陣嗰陣除嘅啊，嚇，你有冇睇過嗰套啊？喺戲院播嗰套啊？哦，有幾有兩兩三出都戲院播過喎。係咩？係有一套有一套俾人猛咁俾人鬧嘅， 話即係嗰套話就發現咗喺個山嗰度見到有啲木造建築。哦，嗰套更加冇唔會睇啦啊，擺明係呃係啊，啊呃錢。證實真係咗哇！羅亞方舟係真嘅咁係樣啊嚇，係啊！你嚟我度啊，我都有啲木造建築啊係啦，係啊，證實咗一個木喺度啫嘛好多羅亞方舟啲木啊證實證實羅亞方舟最後就係拍咗喺 九龍啊，你都唔係喺馬灣咩？啊馬灣，唔係喺唔係喺獅子山咩？獅子山上面都有啲木造建築哦喎，係啊，哦，即係完全係無厘頭嘅。嗯你揾到啲木咁啊，就喺度噏一餐嗯，吹脹嚇，但係嗰啲係咁嘅嚇，就係咁嗯係啊。咁啊，頭先嗰首咧就誒徹今 徹夜未眠啦，嗯咁嚇，今夜誰都不許睡啊。係啊，嚇，不不因你衰，啊呢個係咩啊？嚇台灣嗰啲廣告，係係郭書瑤嗰啲，瑤瑤嗰啲，不讓你睡，哇，係啦，就係呢搞到啲意徹夜未呢眠。啲意境啦。哇啊啊咁就誒 Lesser Lom 啊 Lesser Doma 多媽係啊係嚇 Lesson 多媽嚇呢呢個多媽嚇咁就，但係另外有一首咧又係又係誒嗰啲乜乜一丁又係會唱啊，嗯，係啊，哦，就係達明一派嗰首《今夜星光燦爛》啊。哦，嚇，但不過呢個首嘅旋律就唔係咁樣嚇哦嚇，叫做今夜星光燦爛嗯，嚇。咁我哋不如請嚟嚇有即係 本世紀商業上最成功嘅男高音哦，嚇，賣得最多嘅嗯，誒，又有出香水嘅嗯，嚇，嗰個意大利佬嚇嗯，咁啊嚇。 都瓜麥花咗㗎啦，不過嚇咁肥啊 p a f o r t y 嚇，嗯哼即係唔播佢又好似唔係幾好咁樣嚇，即係好似卡拉揚咁一定要有嘅呢啲，咁佢哋真係個聲音係幾好嘅嗯就係嚇全盛時期，我哋聽埋呢個。 聽過啊？呢、個係咪啊？頭先阿 Candy 話你話喺邊度聽過啊？你話 Happy Feet Happy Feet 係咩嚟㗎？ Tic Tac 小企鵝，嚇哦，係喎係喎咦，有印象呢套。係喎，嗰個嗰個主角嗰個細路，嗰啲唱得好勁啊！嗰啲係係今夜星光燦爛嗯，嚇，Tic Tac 小企鵝真係好睇啊！係啊嚇 ，Happy Feet 有兩集嘅喎，係啊，第二兩集定三集啊？唔知。唔記得啦，第嚇二好似兩集啊，正啊！呢啲嚇啊 p a f o r t y 啊，啲香水唔知仲有冇賣啊？唔知喎，咁咁大份咁唔係應該好臭，係你睇臭。係就係靠啲香水咯， O K O K 信得過啦，所以啲香水。啊，係係啊咁啊誒， 不過佢佢個聲係好嘅，嗯，就佢有一種光澤嘅喺度嘅佢個聲音喎，嚇。即係如果同頭先嗰啲大師比，可能不過都無謂無謂比啦。係啦，唔同嘅，即係賣點唔同時代又唔同咁樣啦。嗯哼咁佢喺佢嗰個時代係屬於即係首一指嘅都係。嗯咁啊，仲有一個 Jose Gavaris 啦。咁啊，仲有個而家都仲未死嘅 Domingo 啊。嗯係啊 ，Gavaris 都好似未死啊。係啊，生 cancer 生極都唔死啊。係啊厲害厲害，Domingo 又唔唔死嚇，最肥嗰個死先。係 p a f a w a t y 應該就好大份，嗯最肥。Domingo 都好大份喎，係啊，係好似我嘅一倍咁闊嘅喎。究竟係咪一定要唱歌劇一定要大份先唱到咧？但係又唔係啊，睇嚟係啊，誒、如果你睇翻以前嗰啲人咧，又唔係喎， 係啊，瘦蜢蜢咁樣我嚇諗係一個印象嚟嘅啫。嚇譬如你睇啲誒女高音咁啊，大肥婆係咪啊？通常都而家啊，但係你睇翻以卡誒 Maria Callas 啊嗰啲嚇，又係瘦蜢蜢噶嘛，係啊，係咁正話嗰個 Lily Lily Pons Pons 又係啊好苗條嘅。啊！我哋仲有誒、譬如 Rose Ponsell 啊，我哋今日冇時間播啦。咁原 啊，原來發覺哇！呢、個世紀好多星星光熠熠啊！原來嗯嚇、有好多勁人嗯嚇、都瘦嘅嚇、即係唔係嗰啲嚇機，即係要買兩張機票嗰啲嚇。但係大部分都唔在世。係啊，就係咁啊！原來即係原來係誤解嚟嘅。嗯哼我以前都以為但係近代都真係好， 真係有翻咁上下 size 喎我以前咧以為大真係份先至得嘅，係啊，但我最後我有人有一個誒、呃 音樂界嘅、即係行家啦嚇、即係佢係真係真係誒、呃即係誒、呃古典界嘅嚇，嗯即係唔係愛樂者嚇，真係誒管弦樂團。嗯佢又講解釋過俾我聽點解要大份喎。嗯佢話因為大部分觀眾咧都唔識聽嘅。嚇、即係佢唔知你唱得好與唔好啊嘛哦嚇、即係你我我哋啲盧漢推鼓嗰啲聽眾嚇、 就可能誒知道邊個 Caruso 啊、Bioling 啊咁樣嚇，嗯咁啊知道咩叫 Toscanini 啊咁咁奄尖咁啊，知道啲好嘢啊嚇。但係大部分觀眾咧，佢又話係分唔到嘅嗯嚇，咁所以咧分極橫掂係分唔到咧。你最緊要咧就係個樣得，即係就係大份咧，見你咁大份咧，即係梗係勁啦，係嘛？有份量，係啦，咁同埋 OK 要唱得大聲。 嗯嚇、即係鬼殺咁嘈啊啊！咁啊，跟係住哇呢條友好夠氣啊咁樣係啦，就係咁。嚇啊！即係喺即係喺度啊，一定得喺大球場唱都唔使咪嗰啲係咪嗰啲咧係嘛？即係你大聲，人哋以為你識唱歌噶嘛。啊咁啊，但係好好好多時誒，啲人就未必分啊，你音質好唔好，啲音準唔準啊，或者啲嘅即係唱歌表達得好唔好啊咁嗯嚇，所以就最緊要大聲。嗯啊，所以啲唱歌難聽， 唔即係 sorry，所以啲唱歌唔得嘅人咧，就零舍大聲嘅唱歌嚇， ，OK，係因為嚇先俾個心理威脅你先啊嘛，嚇嗯即係搏你唔識分啊嘛，嗯係又合唔合理啊？呢個呢個解釋合理啊。係啊，唔係我講啊，嚇啲啲行家講嚇就係咁。嗯咁啊，但係以前嗰啲就唔使，即係啲人誒，啲聽啲觀眾啊，都係有品味啲啊，即係 誒唔係靠睇啊嘛嗯嚇，即係因為以前古典音樂嚇都係好主流嘅音樂，嗯嗯嗯嗯就係咁啦。嗯好啦，咁啊又要揀一個最後一首啦嗯嚇，啊我哋準備咗差唔多兩個鐘頭嘅音樂，咁啊哇當然又係播唔晒啦嚇，咁啊即係都都要整翻個個結結尾咧，都係要整翻首噶啦嗯嚇，咁呢一個唔播又覺得有點那個嗯係咪啊？ 咁就誒、呃我又揀咗咧另一個就叫做嚇、打鐵尖大合唱，咁啊我唔播嗰個啦，係啦。咁啊，自己揾下 Verdi 嘅《龍神》鐵尖大合唱咧，就嗰啲你睇咩有線嗰啲二甲嗰啲 promo 就係嗰啲啦，係啦當當聲咁啊，好過癮嘅嗯嚇。但唔播就播呢、個嚇嚟自 Verdi 嘅《尼布果》歌劇裏邊嘅一段合唱，叫做 有幾個名啊，又叫做奴隸大合唱嚇，嗰啲講啲希伯來奴隸嚇咁樣，咁啊更加好聽個名咧叫做虛霸自由啊，虛霸逗號自由嗯嚇，誒金色的翅膀嚇。嗯啊咁樣嘅，咁啊勁啊嚇，即係 for for for freedom 係好聽好多。嚇嘅嘅飛行咁樣嚇，嗯即係去啦，係你要飛啦咁樣嚇，叫你啲 叫你啲啲契弟，唔係唔係奴隸嚇，要飛啦，叫自由啦咁樣嚇。咁呢首咧就甚至可以講係即係意大利嘅國歌嚟嘅。哇！嚇，曾經係係意大利嘅金天鵝啊嚇。哦咁喺誒 Verdi 嘅葬禮咧，就誒喺遊街啦，咁啊嚇，咁就有三十萬人啊嚇一齊唱呢首歌 哇！嚇，咁就本來嗰嗰個誒個 funeral 咧就由托斯即係隨即係由托斯卡尼尼去去一帶領咧去去奏呢個曲目嘅。嗯哼咁但係咧，呢呢呢個曲目咧，實在好受啲人喜愛。嗯嚇咁咁就即係指嚟都嘥氣嘅，啲人咧一齊唱噶啦。嚇咁就幾十萬人一齊喺個街嗰度嚇， 咁就即係誒叫做歡送呢、個嚇、威爾第咁樣。嗯嚇尼布果虛霸自由，黃金嗱，sorry，金色的翅膀，我哋聽下。 哇！呢、個用生命去指揮嘅嘅版本啊 s i n o p o l y 啊，嚇點解話生命去指揮咧？嚇佢啊真係喺個指揮台上邊掛，喺音樂廳裏邊掛。哇！二零零一年啊嚇，指指指指下指到心臟病發瓜咗，哦係咁啊有都有啲都唔係淨係得一個喺台上面瓜啊，就係、咁樣嚇。Sinopoli 誒、呃指揮呢、個誒 呢、個柏林唔係愛樂啊，柏林 State Opera 啊。尼布果本呢一個歌劇咧喺 Verdi 之中咧唔算係好受愛戴嘅嚇，咁、亦都嗰、個尼布果即係係一個誒、呃、講尼布格尼撒啊咁樣啦，有啲聖經古仔咁樣嗯嚇，咁啊題材唔算好受人誒、呃、愛戴咁樣。嗯咁但係呢一段咧，簡直係成為呢個合唱咧 嚇奴隸大合唱咧，咁就成部成為咗呢個意大利國歌咁滯，嗯甚至俾人禁止嚇重複 encore 嗯嚇，咁就即係好似今天我咁樣，你一唱咁咧尷尬啊嘛嚇，就有啲場合唔可以唱今天我嘅，就係咁樣，即係搞到因為即係代佢象徵咗某啲意義啊嚇。即係我諗係代入咗去，可能需要改變啊，或者係一個獨裁嘅， 即係即係嘅，即係好多固限制嘅國家裏邊咧嚇，即係戰前啊，嗯嚇咁啊，即係可能誒、呃要解放啦咁樣嚇，可能代表咗一種咁嘅精神，一種自由嚇，香港自由嘅精神。今天我都係一種自由啊嘛。嗯係啊係咪啊？背棄了理想，常人都可以啊嘛。 嚇，不羈放縱愛自由啊嘛。嚇咁啊投投射咗喺某啲歌詞上裏邊咁樣，就係咁樣啦。咁啊而家大都會歌劇院咧就詹士李雲咧，即係前嗰排，即係而家俾人停咗職嗰個咧嚇懷疑性侵嗰個咧，詹士李雲。嚇，咁就據聞有個規矩就係只有呢一首呢一、個曲目咧係可以 encore 嘅嚇呢個誒 嗱、以前嘅歌劇就全好多時成班咬借黨喺下邊啊咁啊嚇，日日就係正啦嚟多次啊咁樣咁啊拍晒即時拍手掌啊嘛嚇，即係即係古典音樂之前就好即係好貼貼地啲嘅。係嚇咁啦，呢個係多最衰 Toscanini 啦嚇，即係佢誒認為誒，即係音樂會歌劇咧，尤其是嚇要識要掂暗啲燈嘅咁樣嚇， 要將所啲誒集中力咧擺喺個台度，咁樣先至可以欣賞到一啲誒樂隊啊、誒唱歌歌手啊嗰啲好細緻嘅表現啊咁樣我覺得都啱係啊嘅，嚇。啱嘅，的確係會專注啲嘅，少咗啲即係嘈嘅聲啊，或者啊熄咗燈嘅話，係咪啊？ 即係你諗下，如果好似戲院咁樣開着燈咁睇咁，我唔得唔得？啲人又喺度咬借啊、炒蜆啊、哇！咁啊，我我平拎白冷啊、咁我不如翻屋企傾電話啊咁啊嚇。嘈到死。跟住套戲上面啊做得誒好啊好，嗌出嚟啊咁啊，oh yeah 咁啊，突然間當我當呢度屋企人即 喺屋係企隨便嚟，可能會好騷擾啊，係咪會啊？啊會啊，啊咁啊，即係 Toscanini 就係創咗呢啲規矩出嚟咁樣嚇，咁啊又加埋個幫誒 La Scala 啊改咗，即係整咗個樂隊個個 pit 啊咁樣嚇。係以前可能唔興係個樂隊係收埋喺下邊啊。嚇，即係係 Toscanini 都係發嘅發明之一嚟嘅。嚇，即係想唔騷唔騷擾啲 誒誒觀眾啊咁樣嚇。就係咁樣啦。咁啊，即係喺歌劇界，即係一個影響好大嘅人啦嚇。嗯啊，即係以作曲家就可能係 Verdi 同 Puccini 啊，指揮就肯定係 Toscanini 嘅啦。嗯，就係咁。好啦，咁啊，我哋今日就用呢個最後呢、一個嚇。 呢個金色翅膀咧嚟完結今日嘅節目啦嚇，唔知大家中唔中意聽咧？呢、個我哋歌劇嘅一個歌聲尾影咁樣嚇。係啦，俾啲 comment 我哋啦，係啦，嗯咁就唔好話我冇，唔好話施主冇準備過呢啲嚇歌劇嗰啲啦嚇，咁係係流啲咁，即係大路啲咁樣嚇，咁但係全部都係金曲嚟嘅，嗯係就係咁啦。 好啦，咁啊今日就差嚟到呢度啦，我哋講拜拜啦，拜好啦拜拜。拜拜。你知唔知邊個作曲家叫蕭史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意蕭波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊 ？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推鼓咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓